Here, dit is vir ons goed dat U vir ons ver oggend weer hier tot stilstand bring. Op 'n Sondag. 'n Dag waarin ons die opstanding vier. Here, die opstanding wat ons verstand te bowe gaan. En U wat beloof, Here, dat U deur dieselfde krag met die opstanding in ons werk. Here, vervul ons elkeen van ons wat ver oggend hier van verskillende kante af is, verskillende plekke met ons verwagtinge, Here. Met ons nood, met onsself en ons geheime. En die dinge wat vir ons kwaad maak en pla en die dinge wat vir ons vreugde gee. En ons bid Here dat U deur die Gees so hier by ons sal wees dat ons weet dit is elke dag so maar Here wanneer ons daarop fokus ons dit in die besonder leer ken en weet en ons bid dit ver oggend dat U ons sal meevoer. Ons is realisties en weet Here wanneer ons vir dinge van U vra en dinge ver oggend van U bid ons dit met oortuiging doen en met groot vrymoedigheid. Maar dat ons berus Here dat dat U vir ons gee wat ons nodig het. Daarom help ons Here om iets daarvan te kan verstaan, om iets daarvan uh vrede te kan kry. Juis waar ons baie keer vir dinge bid wat nie realiseer nie, wat nie gebeur nie. Geef ons 'n indruk Here dat U ons nie los nie. Al is dit droog buite. Ons sien dit reën om ons. En ons weet U kan dit laat reën. In ons afhanklikheid Here kom vra ons eintlik nie eers vir reën nie ons kom vra Here kom sorg vir ons. Ons weet dat U ons hoor. Ons weet dat ons dit mag vra. Selfs wat ons hart begeer. Dat U ons verstaan. Dankie Here dat dat U jy Uself vir ons kom wys want ons kan U nie begryp of omvang nie. U is te groot en dat iets daarvan vir ons vanoggend vrede gee. Dankie dat U vanoggend hier met ons kom praat. Dankie dat ons ook vir ander mense kan bid wat ver oggend op ons harte lê. Ehm uh, dankie Here dat mense en ons tye ons kan raak en ons aktiewe gelowiges maak. Mense wat nie sommer maar net dinge sê en doen nie, maar sê en doen uit 'n oortuiging uit. En help ons in hierdie week om dit te kan sien waar ons by mense kom waar ons in ons eie gedagtes is waar ons dinge in hierdie week doen. Amen. Ons teksgedeelte kom vanoggend ehm um, uit Johannes 6 tot 9. So julle kan soontoe vir my blaai. Ons gaan eintlik met mekaar uh gesels oor 'n verhaal wat in Johannes 9 gebeur, maar kom ons blaai eers na ons teks toe. Julle kan sommer daar na Johannes 6 vers 60 gaan ons nou-nou saam lees. Die ehm um, dis baie interessant. <clears throat> Ons gaan vanoggend lees van Jesus wat in Jerusalem is. Ons weet nie lekker hoeveel keer Jesus in Jerusalem was nie. Johannes se evangelie praat dat hy uh vier praat van vier geleenthede. Dit beteken nie hy was vier keer daar nie, maar meer as een keer daar was. Interessant, die ander evangelie sê vir ons hy was net een keer daar en dit is met die kruisgebeure. So ehm um, dit mag dalk baie verwarrend wees, maar die punt is net ons ons het nie alles in detail om vir ons alles te sê nie. En ons gaan veraloggend lees van Jesus wat op 'n geleentheid in Jerusalem is, maar dit is nie vir die Paasfees waarin waarin ons dink nie. Die verhaal wat ek veraloggend vir julle wil lees wat ons gaan by uitkom is die verhaal in Johannes 9 wat julle baie goed ken. En julle as kinders ken die storie ook baie goed. Dis 'n wonderverhaal van Jesus uh wat hy met spoeg klei aangemaak het. Kinders, kan julle dit onthou? Wat het gebeur? Jesus het met spoeg klei aangemaak en toe het hy die klei gevat en wat daarmee gedoen? Hy het nie iets gemaak daarmee nie, nê? Hy het dit aan 'n man se oë gesmeer en toe stuur hy die man af na 'n bad toe, hulle die Siloam bad genoem, om om te gaan was. En dis eintlik julle so vreemd, want as ons kyk as Jesus mense genees, dan het hy vir hulle 'n woord gesê. Hy het dit daar gedoen. Maar hierdie is 'n vreemde ding wat hy doen. Om spoeg op die grond te spoeg, klei te maak, aan sy oë te smeer om na 'n bad toe te stuur. Dis 'n hele hele affære. En hier's die punt, daar is iets veel meer in hierdie wonderverhaal en ek hoop dat as julle vanoggend as, as julle weer hierdie wonderverhaal teekom, dat julle die prentjie wat ek vir julle gaan skets by hierdie verhaal gaan bring en dat dit julle soveel meer gaan help om iets te verstaan van Jesus se intensie. Ons tema vir oggend is juis dit. Ons tema vir oggend God is meer as wat ons verwag. Hy voldoen in ons verwagtinge, maar hy kom vat ons meer. En wat is daarin meer? Wat is daarin verder? Wanneer ek ver oggend kom en my verwagting in die Here kom stel. So toe ek gedink, ek wil graag met julle die stukkie lees. Ons gaan 'n paar tekste lees, so julle moet die Bybels oophou van uh Johannes 6 tot Johannes 9 wat oploop na die verhale van hierdie genesingswonder. En ek wil hê julle moet spesifiek vir my kyk. Uh ons ken die verhaal. Gaan kyk hoe Jesus optree. Want sy optrede is baie interessant. Jesus is baie intentioneel. Probeer vir jou 'n prentjie vorm en vra vir jouself, wat is hy besig om hier te doen? Hoekom al die pelawe van die goed wat hy doen? Wat is hy besig om vir ons te sê? En waarby dink julle wil die Here ons ver oggend by uitbring? So die teksgedeelte wat ek lees is Johannes 6 vers 60. En hy het ek wil eintlik nog terug gaan, maar ek kan nie, daar's nie genoeg tyd nie. Daar het 'n klomp dinge voor dit gebeur. Jesus is besig om met mense te praat en en hoor hulle reaksie. Johannes 6 vers 60. Toe hulle dit hoor, dis Jesus se disippels, het baie van Jesus se disippels gesê wat hy nou sê is daarom te erg. Wie kan daarin gehoor gee? Vers Hieroor het baie van sy disippels omgedraai huis toe en nie meer saam met hom gegaan nie. So wat is die indruk wat ons kry? Indruk wat ons kry is dat Jesus hier iets doen wat vir hulle net te erg is. Hy's besig om net te ver te gaan. Die probleem was dat hulle verwagtinge gehad het en dat hy oor hulle verwagtinge gaan. Uh hulle verwagtinge oorskry En ons lees wat het hulle gedoen? Hulle het omgedraai. Ons weet die disipelgroepie was klein. Hulle was nie net 12 nie. Daar was 'n groter groep. Van hulle het omgedraai en weggegaan huis toe. En dan die verhaal in uh Johannes 7 vers 1. Hierna het Jesus in Galilea rondgegaan. In Judea wou hy dit nie doen nie omdat die Jode daar hom wou doodmaak. Maar die hittefees van die Jode was naby Jesus se broers sê toe vir hom: "Gaan 'n bietjie hiervandaan na Judea toe, dat jou disippels daar ook die wonderdade kan sien wat jy doen." Hulle sarkasties natuurlik. 'n Mens wat oral bekend wil wees, doen nie iets in geheim nie. Aangesien jy dan hierdie dinge doen, maak jy openlik aan die wêreld bekend. En dan staan daar self sy broers het nie in hom geglo nie. Wonderlike storie is dat na Jesus opstanding Jakobus sy een broer die leier van die kerk word. Sy een broer, sy broer het hierdie verwagting van hom. Want hierdie is net my gewone broer en hy doen vreemde goed, maar dit is nie iets spesiaals nie. Ons weet dat Jakobus ehm um, 'n besondere rol gespeel het in die vroeë Christendom. Ehm um, net eers hierdie gedeelte. Die ehm um, Daar was 3 hou die hou die Bybels oop. Ons gaan nou verder lees. Ekskuus tog. Hou die Bybels net daar oop want ons gaan nou verder lees. Daar was 3 groot Joodse feeste gewees wat ons pelgrimsfeeste noem. Dit beteken dit was feeste wat mense gereis het soos wat ons kunstefees toe reis en feeste toe reis van die huis af na plekke toe gaan om dit daar te vier. En die 3 feeste was verpligtend. Dis nie meer vandag verpligtend vandat die tempel vernietig is uh, kom die mense dit hulle doen hulle vier die feeste die Jode, maar nie meer so by die tempel nie. Die eerste fees is die Joodse Paasfees. Kan julle onthou waaroor dit gegaan? Die Joodse Paasfees vertel ons die storie of 'n herinnering van 'n gebeurtenis vandag amper 3000 jaar terug in hulle tyd amper 1500 jaar terug toe God die uh Israeliete uit Egipte bevry het. Onthou julle die storie toe hulle die ehm um, bloed aan die deurkusyne gesmeer het. Julle kan onthou dit baie goed en hulle uit Egipte gelei het. Maar die Christene vier ook Paasfees. Wat 'n Paasfees is dit? Tydens een van hierdie feesvieringe is Jesus Jerusalem toe en tydens die Joodse Paasfees wat hulle dit herdenk, is hy gekruisig, hy gesterf en uit die dood uit opgestaan. Die tweede fees is die Jode het ook 'n Pinksterfees. Het julle dit geweet? Pinkster beteken 50. En hier is 'n interessante storie. 50 dae nadat hulle uit Egipte getrek het, het hulle die Pinksterfees gevier. Die fees toe God hulle by Berg Horeb gebring het en hulle die 10 gebooie gegee het. Dit was hulle lig gewees. Um en dit was 'n teken gewees God gee vir ons om. Hy praat met ons. Hy help vir ons in hierdie woestyn. Hoe gaan ons oorleef? Hy kommunikeer met ons. Ons vier die Pinksterfees. Hoe? Ook 50. 50 dae na Jesus se opstanding vier ons die uitstorting van die Heilige Gees. Interessant hoe hulle saamloop. En dan hierdie derde fees. En vir hierdie fees was Jesus in Jerusalem gewees. Dis 'n fees wat loop van die einde Oktober tot die begin uh einde September begin Oktober. So saam met die Oktoberfees, nê, nee, daar in Duitsland en 'n klomp ander feeste want dit was ook 'n tipe van 'n oesfees. En eintlik was die fees en die, die seremonie wat ek nou-nou was 'n manier gewees om vir God te bid vir raai vir wat? vir reën. vir water. Dat dit weer sal reën. So as die oes klaar is, weer gebid vir vir reën vir die volgende seisoen. Maar die hittefees is 'n besondere fees waar hulle herdenk het, teruggedink het aan die 40 jaar wat hulle in die woestyn getrek het. Waar het hulle gebly? hutte. Dis hoekom hulle die hittefees noem. Hulle het in tente gebly. Hulle het nooit 'n huis gehad nie. Hulle moes rondtrek. En hulle het gevier dat die Here in hierdie 40 jaar wat hulle nie kos gehad het nie, nie water gehad het nie, dat hy vir hulle laat oorleef het en dat hy 'n pad saam met hulle gestap het. Dis 'n teken van God se omgee en sorg. En daarom het julle in ons praat nie van duisende nie, derduisende. Praat daar's vermoedens dat dit selfs 100.000 kan wees, honderdduisende. Mense van oral gekom en dan klim met die hittefees saam met Jesus het hulle na die tempel toe gekom en dan om die tempel, om Jerusalem, het hulle vir hulle hitte opgeslaan, tente opgeslaan waar hulle gebly het. En dan het hulle elke dag so oorgestap net na die tempel toe en dan het hulle hierdie wonderlike feeste het hulle gevier. En as jy na die volgende skyfies kyk, vandag die ortodokse Jode dit is in sommer hulle huise. Dit beteken jy slaan sommer daai hut buite jou huis op. Daar slaan hulle hom op en ehm um, dit is die meer konservatiewe Joodse bevolking wat dit nog steeds doen sommer buite hulle huise en dan die volgende skuifie ehm um, is gewoonlik met palmtakke het hulle hierdie hutte gebou. Maar hier is twee belangrike en ek sê dit nou alles want dit kom in ons teks. Twee belangrike seremonies in die hittefees wat hulle gevier het. Die eerste seremonie was die seremonie van die water gewees. En dit is gevier deurdat priesters afgegaan het van die tempel. Hulle kan dit daar op die skerm sien. Bo van die tempel het hulle afgegaan na die bad van Siloam toe. En die water het teen 'n fors afgeloop na hierdie bad van Siloam toe. Want want dit moes lewende water wees. Lewende water beteken water wat kabbel. En dis ongelooflik om daai jy hoor daai strome hoe hulle afloop in hierdie bad. Hulle moes lewende, dan het hulle lewende water in 'n goue uh beker gaan haal en dit dan opgeneem met daai paadjie. Dis die pelgrimspad op. En dan vertel hulle het duisende en duisende en duisende mense dit gesien en daarna gekyk. En dan het hulle die water gevat saam met uh ehm uh, wyn dink ek en dit oor die altaar uitgegiet. Die Talmud vertel vir ons hulle het paviljoene opgerig om almal te kan akkommodeer. En dan vertel die Talmud verder, hulle sê Daar was geen ander fees soos hierdie fees nie. Hulle hulle praat van uh dat die dis 'n ongelooflike omgewing want almal dis nou nie 'n gewyde fees nie. Hulle het gedans en hulle het gesing en musiek gemaak. Daar word selfs vertel dat die rabbies nê nee, met die baarde bomlakissies gemaak het soos akrobate en dat hulle vuur, hulle het met fakkels. Talmud vertel vir ons hulle het fakkels gehad en dan het hulle die fakkels so in die lug ingegooi. Ek weet nie wat die Afrikaanse woord daarvan is, maar die Engels is juggle, nê. Nee. Dit klink vir julle meer soos 'n sirkus, nê. Nee. Hulle vertel hulle sê as jy as jy as jy dit nog nooit in jou lewe beleef het nie. Dis ongelooflik om dit te kan beleef. Maar hier is hier is hier is die ongelooflike deel vir my. Op die volgende skyfie kan jy dit so vaag wegsien, dis al wat ek het kon kry. In die tempel het hulle vier kandelare opgerig van 22 meter elk. Hulle het dit opgerig. Dink ek weet nie hoe ver is 22 meter as jy met ons kerktoring verhoog nie. En dan het hulle in elke van hierdie kandelare het vier bakke vuur gehad wat hulle aangesteek het. Onthou wat vier hulle met die fees? Die 40 jaar wat die Here ons gelei het en ek wonder of julle weet hoekom hulle dit doen. Want sê die Bybel in die aand is die volk begelei deur 'n vuurklomp wat hulle lig gegee het en hulle warmte gegee het en rigting gegee het. Nou ek kan myself net voorstel, die tempel is op so koppie. Hulle sê dit het soos daglig geraak. En jy kan jouself voorstel met honderde duisende mense wat feesvier en wat bly is en met hierdie lig wat deur die duisternis klief, moes dit 'n ongelooflike gebeurtenis gewees het. En Jesus is tussen hierdie honderde duisende mense. En dan lees ons die volgende. Kom ons blaai na Johannes 7 vers 37. Onthou, wat is Jesus besig om te doen? Wat dink julle sy intensie? Johannes 7 vers 37. Op die laaste dag, die groot dag van die Hittefees en ek vermoed hulle noem dit groot dag omdat dit die dit dit daai tyd saamgeval met die Sabbat. Het Jesus daar gestaan en hy het uitgeroep. As iemand dors het, laat hy na my kom en drink. Met die een wat in my glo, is dit soos in die skrif sê: strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. Waar kom Jesus daaraan? Né? Nee? Hy hak aan by wat hulle gesê het. En as jy mooi kyk, daar's so 'n kant aantekeningkie wat aangehaal word uit die Ou Testament by my sal binneste vloei dan sal dan gee en dan verwys dit vir jou na Jesaja toe. En jy hoef nie soontoe te blaai nie, ek lees dit gou-gou. Hoor wat sê Jesaja. Wat beteken Jesus as hy sê stromende lewende water sal uit jou vloei en dan sê hy die teks wat hy aanhaal. Die Here sal jou altyd deurlei. Sal jou wys. Selfs in dorstreke. Dit is noodwendig die Here gaan jou alles gee nie, maar hy sal vir jou wys. Hy sal in jou behoeftes voorsien. Wat beteken dit? Sal hy vir my gee wat ek net alles wil hê? Nee, hy sal gee wat jy nodig het. Al is dit net 'n bietjie water om in die lewe te bly. Hy sal jou sterk maak. Jy sal soos 'n tuin, jy jy sal wees soos 'n tuin met volop water, soos 'n fontein waarvan die water nie opdroog nie. Jesus sê, ek is die lewende water. En dan, as ons omblaai, kom ons by die gebeurtenis van Johannes 8 Ek dink dit het nog op daai dag plaasgevind, die laaste dag. Hy's in die tempel tussen hierdie mense en hy staan en hy roep uit, ek is die lewende water. Wie dors? Wie wil kom drink? En toe bring hulle hierdie vrou voor hom wat oorspel gepleeg het. Want ons weet, hulle hou nie van hom nie. Ons het dit gelees. Sy broers hou nie van hom nie. Die mense wil hom doodmaak. En hy weet wat is die risiko. En as onenigheid oor wat hy sê, Hulle verstaan dit nie. En hulle bring die vrou voor hom en hulle wil hom vasvang deur hom te vra: "Hierdie vrou, die wet van Moses sê, sy moet gestenig word. En wat sê jy?" En daar op die tempelplatform met die viering van God se goedheid sê hy: "Ek veroordeel jou nie." Want hy verstaan dat waarmee hierdie vrou miskien sukkel 'n groot probleem is of sy sy worstel met goed. Maar die mooiste vir my van hierdie verhaal is daar staan mense. Da, da, daar word vertel dat die skare, as jy dit mooi gaan lees, het het nader gekom. Ons hierdie honderde duisende mense, hier wys Jesus vir hulle wat hy bedoel, wat hy bedoel met lewende water en hulle was verbaas geweest oor wat hierdie man sê. En net daarna sê hy Johannes 8 vers 12. Op 'n ander keer het Jesus vir die mense gesê: "Ek is die lig vir die wêreld. Wie my volg, sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal lig hê wat lewe gee." Lig en water. En dan bly ons om na ons verhaal toe en ek gaan hom vir julle vinnig lees. Johannes 9. Ons vermoed is nog alles deel van hierdie selfde dag. Terwyl Jesus wegstap sien hy 'n man wat van sy geboorte af blind was. Sy disippels vra hom toe: "Rabbi, deur wie se sonde is dit dat hierdie man blind gebore is? Sy eie of sy ouers se?" Uh, hoekom vra hulle dit? Die perspektief is dat siekte die oorsaak is van jou sonde en dat dit jou verdiende straf is. Daarom is iemand wat siek is of gebreek het, onrein, jy mag nie aan hulle vat nie. God verwag van jou om rein te wees, om van hulle weg te bly. En dan sê Jesus vers 3. Dit is nie deur sy eie sonde nie, ook nie deur sy ouers se nie, maar hy is blind sodat die werke van God wat God doen in hom gesien sal word. Solank dit nog dag is, moet ons die werk doen van hom wat my gestuur het. Die nag kom wanneer niemand kan werk nie. Terwyl ek in die wêreld is, as hy, is ek die lig vir die wêreld. En nadat hy dit gesê het, spoeg hy op die grond en maak met die spoeg 'n bietjie klei aan. Toe smeer hy die klei aan die man se oë en sê vir hom: "Gaan was jou in die in die Siloam bad. Bad van lewende water." Nee. Siloam beteken die een wat gestuur is. Hy het gegaan en hom gewas en toe hy terugkom kon hy sien. Sy bure en die ander mense wat voorheen hom as bedelaar geken het, sê toe: "Maar dit is, is dit is nie die man, maar is dit nie die man wat gesit en bedel het nie?" En dan lees jy verder. Daar's onsekerheid. Het hy hom genees? Het hy hom nie genees nie? En dis nou maar tipies, is hier nou 'n lang argument om nou te probeer bepaal of hy regtig blind was, nê. Nee, hoe het hierdie ding gebeur? Want hier is die probleem. Net God en die Messias kan genees volgens die uh Joodse beginsels. En hierdie kan nie die Messias wees nie, want hy oortree die Sabbatreël. God sal mos nie sy eie reëls oor dis 'n argument. God sal nie teen sy eie reëls ingaan om iets goed te doen nie. Hy sal by sy reëls hou. En dan vers 16. Party van die Fariseërs sê toe hierdie man kom nie van God nie, want hy hou nie die Sabbatdag nie. Maar die ander het gesê, "Hoe kan iemand wat 'n sondaar is sulke wondertekens doen?" En so tipies partykeer tussen ons en daar was verdeeldheid onder hulle. Party <laughs> glo dit en ander glo dit nie. Weet nie wat uh om te kan doen nie. En dan gaan nie die hele verhaal lees nie. Eindig hy op hierdie uitspraak wat Jesus maak. Vers 35. Jesus het gehoor dat die Jode die man uitgeband het. En toe hy hom kry vra hy vir hom: "Glo jy in die seun van die mens?" En hy het geantwoord: "Wie is dit, meneer, sodat ek in hom kan glo?" Jesus het vir hom gesê: "Jy sien hom. Dit is hy wat met jou praat." Die man sê toe: "Ek glo, Here." en hy het hom aanbid. Toe sê Jesus: "Ek het na hierdie wêreld toe gekom om die mense voor 'n beslissing te stel sodat die wat nie kan sien nie kan sien en die wat sien kan blind word." Party van die Fariseërs wat by hom was, het dit gehoor en vir hom gesê: "Ons is mos nie blind nie, né?" Hulle gedink hulle hy sê dit. En Jesus antwoord hulle: "As julle blind was, sou julle nie skuldig gewees het nie. Maar nou sê julle ons sien. Daarom bly julle skuldig. So wat doen Jesus? Wat is hy besig om vir hulle te wys? Wat is die punt wat hy hulle by wil uitbring? Dis baie duidelik. Hy wil vir hulle wys hierdie God wat julle al elke jaar deur drie feeste vier en wat julle herdenk wat 1400 jaar terug op daardie stadium vir julle goed gedoen het. Daai God is dieselfde God wat vandag by julle is. Jesus wil hulle baie duidelik laat verstaan. Ek begin nie 'n nuwe geloof nie. Ek aanbid nie 'n nuwe God nie. Hierdie is die God wie se goedheid vir ons gewys is lank terug. Wat nou op 'n nuwe manier in 'n ander wêreld vir ons kom lig gee en wat vir ons kom lewe gee. En hulle reaksie is wat? Ons weet nie so lekker nie. Party mense is bly, maar ander is is diep ongelukkig. En nou hierdie volgende ding. So hy maak die punt hierdie God kom doen goed op nuwe maniere wat jy nie verwag nie. Die tweede punt is nou kom Jesus en hy doen dit nie onbewuslik nie. Baie bewuslik oortree hy vasgestelde Joodse wette wat hy weet ononderhandelbaar was. Hoekom sal Jesus so aspres optree om dit te kan doen? dink spesifiek omdat hy vir hulle wil wys dat God relevant is. En daarom doen hy goed wat hulle nie gedoen het nie. Hy kom in aanraking met siekes. Hy kom in aanraking met met mense wat gebreklik was. Waar die opinie was dat hulle deur hulle eie sonde of hulle voorouers se sonde tot hier gekom het, sê dit maak nie saak nie. Hulle is nie onrein nie. Ehm um, en en hy reik uit na hulle. En dit ontstel mense want dit pas nie in volgens die reëls nie. Dit moenie so wees nie. Selfde met die uh vrou wat oorspel gepleeg het. En dan die hele kwessie, dan kies hy. Hy kon enige dag gekies het om dit te doen. Maar hy kies die Sabbat om dit te kan doen. En op 'n Sabbat mag jy nie gewerk het nie. Half jy mag op enige dag 'n wonder doen, maar asseblief net nie op die Sondag, op die Sabbat nie, né? Nee. Dit <laughs> maak eintlik nie sin nie. Maak mos nie sin nie. God se goedheid kan op enige dag gedoen word. En en dis nie wat jy eet wat jou rein maak of wat jou aantrek wat jou rein maak nie. Dis iets anders. En dan doen hy 'n ding wat ek dink hulle bloeddruk deur die dak laat skiet. Hulle hou klaar nie van hom nie. Hy gaan en hy hy maak klei. Nou as jy gespoeg het, jy mag gespoeg het. Maar dan moet jy teen 'n muur spoeg of op 'n klip spoeg. Jy mag gespoeg het, maar jy mag net nie op die grond gespoeg het nie. Hoekom op 'n muur of 'n klip? Want dit mag dalk wees dat jy per ongeluk op die grond spoeg en iemand tel ag en iemand trap daarop en dan word die spoeg meng met die grond en dan word dit klei en jy mag nie klei maak op 'n Sabbat nie. En hulle was so nougeset geweest dat spoeg teen mure of klippe toelaatbaar was. Wat doen Jesus? Spoeg hy net op die grond? <laughs> Nee, hy gaan nog wragtig en hy meng die besigheid. Gaan meng dit. Van die disippels het gesê nee, hierdie man gaan te ver. Ons kan hom nie volg nie. Hy's besig om heeltemal te oortree wat ons moet doen. En dan sê Jesus maar kan julle nie die vrou sien nie? Kan julle die man sien nie? Hoe kan julle sê julle sien en tog is julle so blind? Die punt wat hy maak, hy sê vir hulle julle hierdie is nie 'n ander god nie. Dit is wonderlik. Kom ons vier hierdie feeste. Kom ons vier wat God 3000 jaar terug gedoen het. Maar ons kan vrintie waar nie daar bly nie en nie daar vashak nie. Ons wêreld lyk anders. Lyk nie meer soos 3000 jaar terug toe ek julle uitgelei het uit die woestyn uit nie. Hier in Jerusalem bly hulle tussen ander mense. God het nie verander nie. As jy mooi gaan kyk, het sy wet daai tyd ook voorsiening gemaak vir die wees en die weduwee, die vreemdelinge. God het nog nooit voorgegee dat dit net oor julle gaan en dat julle die behoud hou deur hierdie feeste te kan vier van lank terug nie. Jesus kom wys hulle God is meer. En dis vir hulle 'n probleem want hulle kan nie verby hulle verwagtinge beweeg nie. En dan eindig dit. En dan sê hy vir hulle: "Hoe hoe kan julle bommalakisie slaan en dans van 'n God wat so goed was so lank terug? En julle is nie bly oor wat met hierdie man gebeur het en hierdie vrou gebeur het nie. Miskien staan ons voor dieselfde uitdagings. Ons vier historiese feeste Paasfees, Kersfees, Pinksterfees. Dit vat ons terug na baie lank terug. Nou wonder ek vier ons die historiese vreugde ook. Die mense was in daardie tyd bly, né? Nee? En dan ons Psalm sê wees bly, wees bly, en nou moet ek maar bly wees vandag. Maar ek is nie bly nie. Want want ek sukkel. Ons het God op 'n manier netjies verpak ook. Wat nie sleg is nie. Ons het hom verpak. Hoe hy is. Ons denke oor hom. Ons het hom in ons standpunte verpak. En die ding wat vir ons die moeilikste is, is wanneer wanneer iemand verskil van my standpunt, is dit vir ons verskriklik moeilik want dan voel dit vir my ek moet prys gee. Ek moet iets prys gee vir dit. As ons sê God is groot, dan is hy groter as ons denke en ons standpunte is daar en dit bring ons by 'n plek om te kan sê ons ons doen hierdie ding van geloof al lank in tradisie en huise godsdiens is daar ruimte in my lewe en ruimte in my kerk en ruimte in my geloof vir God om 'n God te wees vir God om om groot te kan wees vir God om net vir hom te kan sê Here ek sê nie vir u hoe u moet maak nie ek kom na u toe in die verwagting dat u my gaan wys hoe ek gaan maak, dat u vir my 'n lig gaan gee, dat u vir my 'n bietjie water gaan gee. Ek kom baie keer by mense wat vir my so verwoord net sê, "Ja, ek weet, ek weet nie die, ek is ek is hier, maar ek is ook nie hier nie. Ek het ek is Christelik, maar ek is nie eintlik uitermate opgewonde nie." Voel vir my ek het iewers vir God verloor. En dan begin mense na kerke toe reis op soek na God. Waar is God? Waar gaan ons hom kan kry? Eendag gaan afsluit 'n storie. 'n Meisietjie het by haar ma gekom en gesê: "Mamma, julle sê God is groot. Is hy groot?" En toe sê sy: "God is verskriklik groot. Hy's groter as alles. Hy's oor alles. Hy's om alles. Hy het alles gemaak en ons almal glo so." En dis 'n ongelooflike troos om dit te weet. En toe dink sy so toe sê sy: "Ja, maar Ons sê ons glo ook mos God is naby aan ons. Jy sê ja, dit is so. God is by ons. Hy woon in ons. Hy leef in ons. In ons gedagtes. Hy vervul ons van binne. En toe sê die dogtertjie toe sê, maar dit beteken mos dat hy by ons uitsteek. En dis presies die punt. Hy steek by ons uit as ons onsself oorgee aan die Here, gee ons ons oor aan wat? Aan God wat by ons uitsteek. Onthou hy lei teks in Efesiërs 3 aan hom wat deur sy krag wat in ons werk magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink. Aan hom kom die eer toe. Interessant. In die kerk deur ons verbondheid met Christus Jesus en dan sê dit die tyd van wanneer af? Dit was van alle geslagte en dan sê dit tot in alle ewigheid. Dis presies wat God ons kom wys. En miskien het van ons dit nodig. Om te kan weet hy steek by ons uit. Hy leef in ons en wanneer ek nie meer die krag het nie, die krag van sy opstanding neem ons, lei ons. As ons daai mooi o Jesus neem my, o Jesus lei my, o Jesus vorm my tot die eer. Miskien is ons ongelukkig daaroor want ons sien nie die resultate daarvan nie. Maar God vorm ons. Hy wil hier lig wees sodat ons in die midde van hierdie probleme met insig kan lewe. En miskien gaan dit vanoggend oor 'n stukkie insig oor myself dat jy jouself nie verstaan nie. Here, ek bid en ek vra dat U my moet help, maar ek verstaan myself nie. Miskien moet hy vir jou vanoggend 'n stukkie insig gee in jou angstigheid wat jy ervaar, of die uitdagings wat jy ervaar. 'n Stukkie insig wat jou kan help om vrede te kry vanoggend. Miskien is dit dat hy vir ons 'n stuk insig bring oor die mense met wie ons saamleef en ons het insig nodig, want ons weet nie hoe om hulle te hanteer nie. En ons is in konflik met hulle. Ek is hier om vir jou lig te wees, om jou te kan lei dat jy in jouself kan vind wat ek jou vorm. Ek is hier tweedens om vir jou lewende water te gee. Ons soek miskien 'n bietjie meer. Maar water wat borrel. Water wat jou dors les en vir jou basies iets gee om te kan lewe. En julle lydenstyd bring ons dink ek op 'n besondere manier hierby uit. Ons het daai lied gesing Niemand het dit sien kom nie. Niemand het dit verwag nie. Jesus het vir hulle gesê, ek gaan ly, ek gaan sterf. Hulle kon dit nie hoor nie want hulle verwagtinge was op 'n ander plek. En toe kom doen hy dit. En toe hardloop hulle weg. En vandag juig ons daaroor. Want Jesus se lyding, ons het dit gesing, bring ons trots, breek my trotse hart en rede. Dit buig my neer en skep in my u vrede wat my verander tot u vriend. Jesus se lyding en dood bring ons nie hierdie Paasfees terug Jerusalem toe nie. Dit bring ons na ons hede toe. Kom ons sluit die oë en dan vra ons vir die Here om hier by ons ons te lei. Here ons glo in U. In almagtige 'n skepper van die hemel en aarde wat hierdie wêreld waarin ons leef op maniere bymekaar hou wat ons nie verstaan of kan begryp nie. Maar Here, ons leef in die wete dat U deur geloof op maniere in ons leef en Here ons besef dat U ons geneties elke een verskillend gemaak het. En partykeer Here pas ons in probeer in een geloof inpas wat ons almal kan bely en ons sukkel daarmee want ons is anders. Dankie Here dat U vir ons nader trek. Dat U vir ons kom wys en ons bid dit ver oggend vir elkeen van ons wat ver oggend hier sit met verwagtinge en wat dit nodig het. Vir ons wat reën nodig het. Vir ons wat troos nodig het. Vir ons wat liefde nodig het. Vir ons wat insig nodig het. Here ons bid en ons weet U kan dit doen om ons skuld weg te kan neem. Sommige hier terwyl ons sit. En die wete om dit weet te kan hoor, ek vergewe jou. Ek veroordeel jou nie. In my grootheid buig ek neer en ek kom kyk na jou en ek kom tel jou op. Here gee vir ons weer lewe in ons kerk, in ons godsdiens, in ons geloof. Help ons om te kan onderskei, om mekaar te kan vind en nie krities te wees teenoor mekaar nie. Maar om te kan vind dat U ons hier bymekaar gebring het. Weet verseker dat die genade van ons Here Jesus Christus en dat die liefde van God die teenwoordigheid van sy Gees by ons vandag is en by ons sal bly.